I imali smo jedno pitanje u međuvremenu iz jednog drugog kantona vezano za osobu sahibi uzur, ko osoba je e, sa specifičnom situacijom, a u kontekstu toga ja sam pokušao da tu izvan programa pitanje objasnim našem uvaženom vjerskom autoritetu Hafizu Jusufu Barčiću. Nadam se, inšalala, htjela da će slijediti i odgovor znači za osobe koje imaju posebne probleme, koji po deset puta abdest učini, a u situaciji su da to moraju i nakon toga i tako dalje i tako dalje dalje. Odgovor na vaše pitanja, poštovani slušalci, da je naš uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Barčić. Bismillah, wassalatu wassalamu, rasulillah. Znači, osobe koje znači, imaju poseban tretman, znači određene bolesti, kao što su, znači, da stalno, stalno krvare ili ne znam, znači određene bolesti u kome nisu u stanju da znači održavaju abdest uvijek, na njima je znači da kod svakog namaza obnavljaju abdest znači obaveza im je znači da kad ulaze u abdest u namaz kod svakog namaza znači uzme u ponovo abdest i onda klanja i obave namaz bez obzira na sve te okolnosti zdravstvene koje ih okružuju jer Allah subhanahu wa ta'ala imala Allah subhanahu wa ta'ala za lijek znači da Allah subhanahu wa ta'ala osabure u tom stanju dok ima Allah subhanahu wa ta'ala ulakša izađu iz tog stanja jer svaka bolest ima lijek a naša je obaveza da tragamo za lijekom znači određenim bolestima, a neka bolest da potraje duže, moramo osaboriti u tom raktu, ne smijemo izostavljati namaz, za svaki namaz, u njegovo namasko vrijeme, znači obnoviti abdest i Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa us'aha ne tereti roba ono što nije njegovoj mogućnosti.